Eta gurekin, Antion, kurutsahi eh, Euskararen erakunde publikoko burua e, eh, gaujere aipatuko dugu, e, atzo argitaratua izan den zirkulaja. Ez da, sorpresa zuretzat jandidazun bezala, aspalditik negozazen baituzue zirkulaj horrentzat. Dirudienez, bazterrak lasaitu ditu, e, imertsuaren egoera ere e, obetuko du. E, ola ikusten duzu ere, bazterrak lasaitu dituen e, dokumentua den dela. Bai, eta lotu, ene ustez lotu behar dugu, bailen dakariak, bailen ministroak eh, errantzituzten, errantzituzten eh, eri, erroitzen eh, bagira, uh, uda astapenean, uh, ustailean, bi deputatuak ukantziten misio bat, uh, uh, atera baten atxemaiteko, murgiltzak uh, eh, segi dezan, eta arduan eh, eien uh, eh, uh, gomenioen artian bazen uh, epe laburreko atx, uh, ateratzea zirkular bat, eta zirkular hori da atera arduan atzo, eta horrek uh, zirkular hori idatzea den moldean, bereziki bere irugarren partean, murgiltza sartzena irugarren partean, uh, emaiten, dit, emaiten du posibilitatea, murgiltzea gaitu inerxioari eh, segitzeko eta guretzat dena, garatzeko eta zabaltzeko. Horrengatik, e, eh, zirkulak hori interesgarria da, landu dugu elgarrikin, bai eh, erakunde publikoak, e, gu bainan Bretaniakoak, Oksanakoak eta bar, baita ere e, eskola sare desberdinak, sehaskak eta diwan eta horiek, eta erran nahi du, emeki emeki eraiki dela, heiek proposatu oinarriaren ondutik. Interesgarria dena, guretzat, eta hau da, eh, erran, aliketa zaila izan dena, da uh, kontseilu konstituzionalaren uh, erabakiaren menpe ez erortzea eta memento berian murgiltzea segitzea. Or, nola egin dute, be, kendu dute uh, edo aldatu dute molakek proposatu zuena, molakek proposatzen zuen irugarren sistema bat bada uh, klasikoa, erranen dugu, dena frantzesez egiten dena, bada elebiduna, mila behatziun eta bergoita amazgeroz eh, existitzen dena, eta molakek proposatzen zuen murgiltzea, irugarren sistema bat bezala. Hor, uh, eh, zirkularan dena, da eh, murgiltzea dela uh, elebitasuneko estrategia bat. Egan edu, sartzen dela, bigarrenean, da elebidun molde bat, zenta elburua elebidun entzat eta bizkuntzak menperatzea, eta hor duan, Uh, murgiltzea sartzen balimana uh, elburgortan, gana edu bizkuntzak berdirela menperatu, ez da arazorik. Gero, hala, egoiten da, uh, ikastetxe, gelen uh, eta ekipatu pedagikoen gain, uh, aztertzea ikustea nola helburu horterat uh, heltzen den. Baina, hala, <clears throat> helburu hori interesgarria da, erran nahi du, murgiltzea ez dela beste uh, egin molde berezi bat dela uh, elebitasunean sartzen. Eta horrek, hainitz posibilitatei dekitzen ditu, uh, jakinez ala ere, eta hori azpimahatu behar da, uh, zirkular bat baizik ez dela eta norma juridikoen hierarkian apalena dela. Bon, hori gana izan da jodanik, kasuman behar du, gana idu, konseilu konstituzmanaren erabakia beti hor dela, eta ez da joenen, ez da, ez da kentzen al, kentzen da konstituzio aldatzen bali bada, eta horren badugu beti aholezia juridiko hori. Baina zirkular horrek, emanen dauku posibilitatea, eta atzo baginuen EEP-ko eh, biltzar nagusia, eta hortan adosgira errektoresarekin, ikuskari nagusiarekin, e, posibilitatea emaiten du eta erresten du murgiltze berrien idekitzeko eh, ondoko, ondoko hilabetetan. Eta mm. hori da marka hona. Zango zinuke, pixkat, eh, sua itzaltzeko aukera izan dela hori, zirkular horrek, bazterrak lasaitzeko, pixkat? Habe, ah, segur da, segur da, eh. guk hori negoziatu ari izan badugu, Eh, da eh, erreakzioa biziki azkarra izan baita, hemen Ipar Eskolerian eta beste eskualde unkituetan, eta hemen, erran eh, behar da, ala, eh, ikus molde publikoa edo iritzi publikoak, ditugun elkarte desberdinak, sehaska, bigabai, euskalaziak, ikasbi, hoien lanari esker, eman izan den presioniari esker, igoda lehen dakaritzara ino, eh, Macronek zuen, Eh, lehen ministro handotik mintzatu da, eta horren ondotik negoziatu izan dugu hori, ikan nahi du, uh, etapa labur hori, nahi bere alakoa, hor, zirkular horrek, uh, bere lan nagusia da, sua itzaltzea, eta, baina bada, gauza konkretu, egiazko gauza konkretu bat, da, ahalbidetzen du, murgiltzea segitzea, eta zabaltzea. Eta hori, hori ez da gutxitu behar, eh?